yakulu hafidhahullahu ta'ala anasema shekhe wetu hafidhahullahu ta'ala thalithan jambo la tatu katika makosa ambayo wanayaingia wanawake ay min almukhalafat alshar'iyya allati taka'u fiha an-nisa jambo la tatu katika makosa ya kisheria ambayo wanayaingia ndani yake wanawake yaqul thalithan jambo la tatu qassu ash-sha'ri ni kuzipunguza nywele kasu shari ni kuzipunguza nywele na kuzinyoa ikiwa kupunguza kumekatazwa basi kunyoa mimbabi au la hasa ikiwa mwanamke hana udhuru wowote wa kufanya hivyo mwanamke asili yake ni kubakia na nywele na kuzirefusha na kuzitunza jambo hili ni sunna ya kimaumbile kwa mwanamke na ni sunna ya kisheria sasa anasema shekhi hapa wa min mukhalafati aidan na miongoni mwa makosa vile vile qasu sha'ri ni kuzipunguza nywele na kuzinyoa ala wajhin juu ya mtindo ambao yushbihu sha'ra alkafirat unaofanana na nywele za wanawake makafiri qasu sha'ri ni kuzipunguza nywele mwanamke wa Kiislamu ala wajhin juu ya mtindo ambao yushbihu sha'ra alkafirat wenye kufanana na nywele za, za wanawake makafiri au sha'ra rijali au katika mtindo ambao unafanana na nywele za wanaume fahadha na hili jambo hili la yajuzu shar'a halijuzu kisheria eh kwa maalasaf na kwa masikitiko sasa hivi kunyoa nywele wanawake ndio habari ya mjini tunawaona wanawake wakitembea na vipara mwanamke kanyoa kipara eh au kanyoa zungu eh zile nywele ndogo za kuanza kuota wanawake wengi wanapunguza nywele sasa hivi na kutia bridge eh anajitia zile rangi za mvi zile wakatia rangi zake nyekundu wengine wakatia za mvi mvi zile nyeupe kuna brichi za kila rangi hii ndio habari ya mjini masaluni leo hii ambayo yalikuwa yakiwanyoa wanaume leo masaluni yamejaa watoto wa kike wanapigwa panki wanapigwa viduku unakuta binti kapigwa wei eh ile minyoo ya kiume ile leo ndio watoto wa kike wanafanya hivyo wako wanawake wakubwa wanafanya hivyo sikwambii hao mabinti katika maskuli watoto katika masekondari huko watoto walikuwa vio vikuu wanavyonyoa ajibu leo watoto hawana nywele wala hawapeni nywele anakuambia sina muda wa kusuka mimi mimi sina muda wa kusuka sitaki kushughulishwa na nywele mimi ananyoa dongo sasa wanawake wana vipara eh fahadha la yajuzu shar'a hili halijuzu kisheria na hii ni athar wanawake wa Kiislamu wenye kufanya hivi wameiga wameiga kwa wanawake wa kikafiri haya ni mambo yameanza huko Europe na Amerika huko pana wasanii huko wasanii wa miziki wasanii wa filamu wasanii wa comedy wananyoa mitindo mbalimbali kwa sababu ya kazi zao za sanaa kadhalika wachezaji mpira ndio wana vituko vikubwa eh imekuwa ndio ndio fashion hivi sasa wachezaji wa mipira wanavyonyoa sasa watu ndio wameiga huko kwa watu hao maalasaf tunao wanawake wa Kiislamu wenye kufanya mambo haya tunao mabinti wa Kiislamu wenye kufanya jambo hili ha? fahadha la yajuzu shar'a basi jambo hili halijuzu kisheria jambo la kuzipunguza na kuzinyoa nywele lianna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwani kwa hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'ana al-mutashabbihat min an-nisa'i bir-rijal amewalaani wenye kujifananisha katika wanawake na wanaume laana almutashabbihati minan nisa'i birrijali amewalani wenye kujifananisha katika wanawake na wanaume yani wanawake wenye kujifananisha na wanaume katika kila jambo wamelaaniwa ikawa mtu ananyoa mwanamke ananyoa kama wanavyonyoa wanaume anavaa kama wanavyovaa wanaume anatembea kama wanavyotembea wanavyotembea wanaume kamkuta mwanamke anadunda kabisa eh au anatembea kujitanua katika barabara kama wanaume wengine mpaka kuongea eh anaongea kama anavyoongea mwanaume watoto wa mjini wanawaita wanawake wale matomboi eh wako watu hao haramu wakadhalika na hivyo hivyo idha qassa pindi atakapopunguza hizo nywele ala wajhin katika mtindo ambao yushbihu shu'ur alfajirat katika mtindo ambao unafanana na nywele za wanawake waovu alahirat wanawake makahaba alahirat ni jamu ya alahira naye ni mwanamke mwenye kujiuza mwili wake walaahirat na wanawake wenye kujiuza walkafirat na wanawake makafiri pia hili ni jambo lisilojuzu mtu akanyoa nywele kama vile wanavyonyoa wanawake waovu hata kama ni waislamu hao wanawake lakini ikajulikana kabisa kwamba mtindo huu wa unyoaji huu wanawake waovu ndio wenye kufanya mashangingi eh mashangingi ya mjini yale wanayaita mapaka ya usiku ambayo hukaa kuvizia kuwarubuni vijana na waume za watu wenyewe wana minyoo yao maalum amejitia para pale akalitia brichi na wewe ukawa unawaiga watu hawa au wanawake makahaba na wanawake makafiri usifanye hivyo kwani hakuna namna ya kutunza nywele zako wewe mpaka uwaige watu waovu hawa unaweza ukaziosha nywele zako vizuri ukawa mwenyewe unazitia mafuta mazuri eh, na kuzichana ukasuka mitindo unayotaka ukabana huku na kule mbona unapendeza tu eh? na leo dunia imeendelea kuna vifaa chungu nzima vya kutunza nywele mafuta ya kisasa vifaa vya umeme vya kukausha nywele vya kuchana eh? na wewe uwezo uko nao sasa unahangaika nini na, na mitindo ya makafiri لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صاحب متومي صلى الله عليه وآله وسلم ومسيما من تشبه بقوم فهو منهم الحديث رواه الإمام أبو داود حديثه متاجوا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتك نياكي من حديث عبد الله بن عمر من يعني حديث عبد الله بن عمر سيما من تشبه بقوم ييوتي من يكون فنانيشا نواتو watu wowote wale wa wao man tashabbaha biqaumin na yule mwenye kuifanisha na watu yoyote mwenye kuifanisha na watu fahuwa minhum basi na yeye ni miongoni mwao kwa hiyo ukijifananisha na makafiri utasifika na wao wa hakadha alfajirat wa hakadha alahirat shaka natuma mfano wa upunguzaji wa nywele inawezekana hili jambo huko kwao liko sana pengine huku kwetu halipo kwa sababu ya nywele zetu zilivyo sisi ni waafrika nywele zetu wengi wetu ni vipilipili tu hatuna nywele za hivyo si wanaume wala wanawake illa man rahimahullah ha? lakini hili alilolitaja hapa ni jambo linafanyika sana katika bala la bala bara la Arabu huko Uarabuni huko wa min dhalika na miongoni mwa huo upunguzaji wa nywele ay wa min qasi sha'r ndo maana yake wa min dhalika na miongoni mwa huo upunguzaji wa nywele ma yusamma al-kariya inasoma kwa tashdidi ya alya ma yusamma qassatu al-kariya ni kile kinachoitwa au kinachojulikana kwa jina hilo la qassatul kariya upunguzaji wa alkariya nini maana yake atatoa wa hiya qassu jamii sha'ri ndio maana yake hiyo alkariya huko warabuni maana yake ni hiyo wa hiya qassu jamii sha'ri nako ni kupunguza nywele zote eh kwa yule mwenye nywele ndefu wa hiya qassu jami'i sha'ri nako ni kupunguza nywele zote ambazo za kichwani kwa ujumla wake eh? waja'aluhu ila shahmati al udhnayn na kuza, na kuzijalia hizo nywele zifike katika vinyama vya masikio mawili kuna wanawake wamejaliwa nywele nyingi mtu ana nywele mpaka mgongoni huko nywele zimemwagika zime mpaka mgongoni eh? na wengine zinapita mgongo sasa wanawake wa bara la Arabu na bara Hindi ndio wenye kufanya haya mtu anapunguza nywele zake zote zile anazikusanya zote anazikata kule mwisho hili latokea sana mwanamke ana nywele ndefu anakwenda saluni zinakusanywa zile kama butu moja hivi zinakatwa kule mwisho pap kama zilikuwa zinafika kwenye mabega au zinafika kwenye mgongo anamwambia nataka zifike katika usawa wa katika usawa wa vile vinyama vya mashikio eh ziwe kama vile zile nywele za za wachina zile zinavyoishia hapa na kuna viwigi vimetengenezwa viko kama hivyo katika katika zama za leo hayo mawigi ambayo wanavaa baadhi ya wanawake huo upunguzaji huo ndio unaitwa alkaria wa hiya qassu jami'i sha'r nako ni kupunguza nywele zote kwa wale wenye ndefu waj'aluhu ila shahmati udhnain na kuzijalia zifike katika vinyama vya masikio wa hiya qassatun amrikiya wallahu almusta'an na huu ni upunguzaji wa kiamerika eh wallahu almusta'an na kwa Allah ndio Allah ndio mwenye kutakwa msaada huu ni mtindo wa kimarekani wameonekana watu huko Marekani wakifanya hivyo wakipunguza wale wenye manywele marefu wanapunguza mpaka usawa huo eh hili jambo lipo ni mambo yasiyofaa hayo ni kuwaiga wanawake makafiri na wanawake waovu kwa hivyo liepukeni hilo jambo wanawake wa Kiislamu zitunzeni nywele zenu hapa tunazungumza na wanawake na kwa upande wa wanaume balaa pia ni kubwa unyoaji mbaya umekithiri hii leo watu wananyoa kaza wananyoa baadhi ya nywele katika vichwa vyao na kuacha baadhi nyingine wanaita viduku kuna viduku vya kila aina kiduku mchongoko kiduku sijui mtawanyiko kiduku chogo basi watu wa saluni wanajua viduku vya kila aina na unakuta mtu mwingine mtu mzima pia naye ana unyoaji wa hovyo hovyo makosa haya sikwambii wale wanyoa ndevu katika wanaume tumefundishwa sisi wanaume kuziachia ndevu yani kama vile unazifuga si unamjua mfugaji na mifugo yake afu wafiru ni kuziachia ndevu na kuzifuga hasa ukazitafutia mafuta ya kiwango ukazipaka na kutembea na kitana chako unazichana tumefundishwa kuziachia ndevu bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anachukia hata akiwaona makafiri hawana ndevu amewahi kuwakemea watu katika kufar alipowaona wamenyoa ndevu zao akisema mimi sijaamrishwa kufanya hivi leo wanyoa ndevu ni wengi umu. watu wanakuangua kwelikweli videvu vyeupe wengine wamenyoa o oh, mtu ndevu wanazo azichezea tu mwingine kanyoa kaacha sharubu kama paka ndevu zetu katoa kaacha maji sharubu wameyasokota ya kazi gani sasa hizo sharubu zina kazi gani mtu anatisha kwelikweli wengine kwa sababu ya kazi zao labda uko jeshini katika vyombo vya usalama labda wanapenda sana masharubu sasa wewe mwenzetu sio askari wala si mwanajeshi ile sharubu la nini wengine wameacha vilamba mchuzi hapa eh kakwarua ndevu zote ameacha vijindevu hapa chini ya mdomo vya nini sasa hivi wakati umefundishwa wewe kuziweka ndevu zako na ni sunna sunna ya manabii hiyo eh haya wanaume wana darasa zao tukifika katika munasaba wao huko tutawaambia tuendelee na jambo hili la kwenu nyinyi rabian jambo la nne katika mikhalafa ya kisheria ambayo wanawake wanaingia katika ambalo shike wetu anataja qala wa minal mukhalafati aidha wa minal mukhalafati aidha na miongoni mwa makosa ya kisheria vile vile alghibatu wa namima alghiba ni, ni kusengenya wa namima na kufitini alghiba ni usengenyi ambayo ni dhikru akhak bima yakrah ni wewe kumtaja ndugu yako muislamu kwa kile ambacho wanakichukia na hali ya kuwa hayupo hapendi jambo hilo lijulikane kwa watu na wewe unamsema nalo pengine ni udhaifu yuko nao bali usengenyi hasani kumsema ndugu yako kwa ile aibu aliyokuwa nayo ukamsema yeye hayupo ana ana hili ana hili yuko hivi yuko hivi mkamramba kisogo hapo huko ni kusengenya ikiwa yale ambayo unamsema nayo yeye yuko nayo na yeye hayupo faqad ightabta wewe utakuwa umemsengenya lakini ikiwa yale unayomsema nayo hana basi umemzulia na hilo ni kosa pia haifai kusengenya wanamima namima ni atahrish ni kutembea kwa ufitini tabia ya kuhamisha maneno naqlu alkalami baina nnas liqasdi alfitna ni kuhamisha maneno baina ya watu kwa lengo la kuwafitinisha watu huja kuyapeleka maneno pengine umekaa mahala kwa bahati mbaya ukasikia maneno yanasemwa pengine anasemwa mtu sawa sawa ni wewe kuwakataza wale walio pale jamani hebu wacheni hayo maneno huyu mnayemsema ni ndugu yetu na hayupo hapa ikiwa tunampenda sisi basi tupeleke nasaha kwake kama ni jambo la kupewa nasaha ikiwa si jambo la kupewa nasaha labda ni udhaifu wa kimaumbile basi tusimzungumze hapa tunakula nyama ya ndugu yetu hebu tuache hiyo ndiyo sawa na kama ni wanawake umewasikia wanamsengenya mtu wakatazi sio unakaa pale tuli unasikiliza kumbe mwenyewe una rekodi tu ukinyanyuka pale unayapeleka kama yalivyo upande wa pili leo tulikuwa msikitini tulikuwa darsa tulikuwa sehemu fulani nimemsikia mama fulani na mwanamke fulani wanasema moja mbili tatu nne tayari unauwasha moto huo ndio ufitini huu ni jambo la haramu wa min almukhalafati aidan wa min almukhalafati aidan na miongoni mwa makosa ya kisheria vile vile alghibatu wan ni usengenyi na ufitini fa ba'dhu alfatayati hadahunna Allah baadhi ya wasichana eh awaongoze wao Allah hamuhunna atahaddathu ala alghayr atahaddathu anil ghayr baadhi ya wasichana hadahunna Allah Allah awaongoze wasichana hao hamuhunna hamu yao kubwa wasichana hao atahaddathu anil ghayr ni kuwazungumzia watu wengine yani pana baadhi ya wasichana ni wambea tabia yao ni hiyo kusengenya tu na kuwasema watu wakija madarasani umbea wakija kuswali msikitini umbea kusema watu tu akienda kusuka atabwabwaja kwenye harusi atasema yani huyo anaitwa kibisa tharthara hawezi kunyamaza saa zote koli na muwasha mpaka aseme lile friza lake aligandishi eh kitu akiwa nacho kitatoka tu kule Tanga wanawaita nyumba ya bati haiweki maji eh nyumba ya bati unaijua sio kama nyumba ya majani eh toni likitua tap chini lishafika kwa hivyo kuna kuna baadhi ya, ya, ya, ya wanawake na wasichana ni nyumba ya bati bwana maji hayakai yatatoka tu hana koromeo kabisa shekhe ndio wanawakusudia hao wao kazi yao ni kuwasema kuwazungumzia wengine shekhe anatoa mfano fulanatun ta'ila ay qadira atasema fulani ah ni mwenye uwezo wa mambo haya ta'ila ina maana ya qadira wao ni kusema fulanatun ta'ila mwanamke fulani bwana anaweza mambo haya wa fulanatun qasira na mwanamke mwingine bwana ni mzembe ah fulani mashallah anaweza hiki yule ah yule wala usimtaje hapo wala hajielewi yule kadha kadha kadha kuna baadhi ya wanawake wako hivyo atasema saa zote akiwa sema wenzie fulanatun ta'ila ay qadira kuna fulani huyo kuna tun kuna mwanamke fulani ni mwenye kufanya haya mwenye kuyaweza haya wa tun qasira na kuna mwanamke mwingine ni mzembe ndio kazi yake wa tun hamil fulani bwana nasikia ni mjamzito hata mambo haya yasemuhusu pia mimba za watu pia imekuwa ni mjadala katika vijiwe au katika vikundi vile wa fulanatun hamil na mwanamke fulani ni mjamzito sasa jamani wa fulanatun la yuhibbuha zawjuha na mwanamke fulani naye mume wake wala hampendi kuna wanawake ndo kazi yao mpaka mambo kwamba fulani pia apendwe na, na mume wake hilo pia analijua na kulieneza pia wa fulanatun na mwanamke fulani la yuhibbuha zawjuha hampendi mume wake kuna kazi kuna wasichana hii ndio kazi yao shaka naendelea wa fulanatun laysat jamila eh, mwanamke fulani wala sio mzuri amejishaua ameenda kuoa eh ah hamna kitu mwanamke mwenyewe si kabisa hamna kitu eh pale atakuwa amepigwa changala macho pepe pepe pepe umeoa wewe kwani alikuweka wewe ni wakala wa kumchagulia mke au wewe unajua sifa anazozitaka eh yani kuna mtu anatia comment kwa, kwa mwanamke mwingine kwamba wala sio mzuri ule mke wake eh ha? sasa hichi ni kiwango cha umbea kilicho kilichopitiliza kiwango kikubwa sasa hichi maana pana viwango vya kitaifa na kimataifa kwenye umbea huyu kazidi sasa wa fulanatun laysa jamila tamsikia mwanamke asema na mwanamke fulani wala sio mzuri wa fulanatun qasira mwanamke fulani mfupi wa hadhihi arida na huyu mnene ah bonge mwanamke mwenyewe bonge bwana tipwa tipwa haya wa hadhihi hazila ah na huyu mdhaifu hichi kimbaombao mwanamke kimbaombao huyu wa halum majarra na mengine mengi mfano wa haya wa halumma jarra na mengine mengi mfano wa haya ambayo yanazungumzwa na baadhi ya wanawake na wasichana shekha anakuambia alam ta'lami anna hadha muharram bilkitabi wasunna wa ijma'i al-umma hujajua wewe mwanamke kwamba jambo hili ni la haramu jambo la kuwasengenya wenzako na kuwasema wenzako alam ta'lami kwani hujajua we mwanamke anna hadha muharramun kwamba jambo hili limeharamishwa bilkitabi kwa kupitia kitabu cha Qur'ani wa sunnati na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ijma'i umma na makubaliano ya wanawachuoni kwani hujui wewe khamisan jambo la tano shekhe anasema lubsul ka'bil ali lubsul ka'bil ali ni kuvaa viatu vya juu eh kuvaa zile moka za juu juu zile na ndio na ndio habari ya mjini sasa viatu vya wanawake wengi kwa sasa hivi unakuta ile sehemu ya ya kisigino ile ni kama msumari wa nchi sita eh unakuta kiatu kule kwenye kisigino kule kama vile kimesimamishwa na nondo hata mwanamke mfupi ukamuona kama mrefu kwa sababu ya vile viatu si hivyo tu viatu hivi ambavyo vimerefuka visigino vyake huwa vinatengenezwa pia makusudi kwa ajili ya kutengeneza shepu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh na kuna wanawake wanakusudia jambo hilo akivaa anakuwa kama vile amebinuka viatu vya mbinuo eh inakuwa kifua kimetangulia mbele alafu mgongo umerudi nyuma kwa sababu ya vile viatu na kuna wanawake wanavaa hivi makusudi alafu unakuta mwenyewe amepiga amepiga mini skirt kavaa kimini chake hapo au kapiga suruali yake ya kumbana kama ni taiti eh alafu wametia hiyo moka ya mchuchumio eh ndio hii anaielezea shekhi hapa katika mikhalafa ni lubsu alka'b alali ni kuvaa viatu vyenye visigino virefu qala sheikh wa min almukhalafat na miongoni mwa makosa ya kisheria lubsu alka'b alali ni kuvaa viatu vyenye visigino virefu la yajuz na jambo hili halijuzu liannahu min at-tabarruj alladhi naha Allahu anhu kwa sababu jambo hilo ni miongoni mwa maana ya kudhihirisha mapambo at-tabarruj kudhihirisha mapambo na kudhihirisha uzuri nyinyi waangalieni wale wenye kuvaa eh viatu hivi wanakuwa ni wanawake ambao ni mwanamke akivaa viatu kama hivi anakuwa ni mulfita yani akipita anashawishi watu wamtazame kwa vile vile viatu vilivyomweka na hilo ndio jambo ambalo limekatazwa kwa wanawake wa Kiislamu kwa sababu wanawake wa Kiislamu wanatakiwa wajistiri katika kiwango ambacho wao hawatofitinika wakitembea mabarabarani kadhalika hawatowafitini watu wengine na ndiyo maana hijab sio vazi la fashion yani ukachukulia hijab ni vazi la fashion kama ni pambo la kuvaa ukaonekana barabarani kama wanavyochukulia wanawake wengi wa leo hijabu zinatengenezwa kwa fashion zingine zinabanwa katikati au zinatanuliwa katikati zinabanwa juu kwenye kifua wengine wanabana kwenye kifua wanalimwaga huko chini haya maabaya haya hivi sasa yamekuwa ni ya fashion wenyewe wanasema maabaya ya kihalat eh kisichana kinavaa abaya chini kinatia ndula ile abaya imembana kijinikabu kidogo alafu kina marembo vimikono havina havina gloves ametia vipete vya dhahabu pale viringi vyaonekana huku tafash kabisa hayo hayo sio hiyo sio hijabu ya kisheria maalasaf kuna baadhi ya wanawake wengine ni wake wa watu ambao wao katika swafu za masalafi mtu hamkagui hata mke wake anavyovaa usinunue hijabu ya mkeo kama fashion nunua hijabu ya mke wako kama stara na wewe mwanamke wa Kiislamu hijabu ni vazi la stara na hijabu sio vazi la fashion watu wa dunia wanatuchezea sana hivi sasa ile hijabu ya kisheria inaanza kutolewa katika maana yake sasa nyinyi wanawake wa Kiislamu ambao mmevaa hijabu tadayunan kwa ajili ya dini na kutii amri ya Allah msighurike na hijabu hizi za kisasa za kifashion ambazo hazina, hazina vile vigezo vilivyotimia vya hijabu ya kisheria sasa katika mambo ambayo yanamtoa mwanamke katika stara yake ni kuvaa vile viatu ambavyo vina visigino vilivyorefuka kupitiliza uko ule urefu wa kawaida wa kawaida ambao hauna athari hiyo hauna neno tutazungumzia ule urefu wa vile viatu vya mchuchumio ambavyo nyinyi mwajua ambao wanawake wanavaa sasa hivi unakuta kiatu kisigino kisigino chake kina nchi nne eh jamani mtu anatembea kama anataka kuanguka kwa mbele kule kabinuka kweli kweli kusudi tu anasema hii haifai li annahu min at kwa sababu jambo hili ni miongoni mwa maana ya kudhihirisha mapambo alladhi tabarruji ambayo naha Allahu anhu ameikataza Allah kwayo biqaulihi kwa kauli yake ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى na wala wasidhihirishe mapambo wanawake udhihirishaji mapambo wa jahilia ya mwanzo wala tabarrajna katika makatazo waliokatazwa wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalika wanawake wote wa Kiislamu ni jambo hili wala tabarrajna na wala wasidhihirishe mapambo wala tabarrajna na wala msidhihirishe mapambo tabarruja aljahiliyati alula udhihirishaji mapambo wa jahilia ya mwanzo maulama wa tafsiri ukiwasoma wanaeleza sababu ya kuteremka aya hizi na maana pia ya atabarruj aljahili hiyo tabarruj ya kijahilia walikuwa wanawake katika wakati wa jahilia wakivaa nguo lakini wakiziacha wazi zile, zile sehemu za uzuri wao eh? walikuwa wakivaa nguo lakini wakiziacha wazi zile sehemu za uzuri wao ili mwanaume aweze kuiona shepu yake ilikuwa hii ndiyo tabia ya wanawake wa kijahilia kama vile walivyokuwa wakizungumza kwa sauti za kulegea na mfano wa hayo yakakatazwa hayo kwa wanawake wa Kiislamu wala tabarrajna na wala wasidhihirishe mapambo wanawake tabarruja aljahiliyati alula udhihirishaji mapambo wa jahilia ya kwanza wasidhihirishe yale mafatin ajsamihin yale maeneo ya kufitinisha katika miili yao bal innal alulama qalu bali hakika maulamaa wamesema idha sahibahu sautun fahuwa ashad pindi kiatu hicho kirefu kiatu hicho kirefu kitakaposuhubiana na sauti eh idha sahibahu ay al-ali pindi kitakaposuhubiana au itakaposuhubiana na hicho kiatu kirefu sautun sauti kwa maana ikawa hicho kiatu ni kirefu alafu kina sauti pia akitembea wasikia ko ko ko kama wanaofanya baadhi ya wanawake maofisini huko eh unaweza ukadhani kuna kuna mtu anajenga labda agonga misumari kumbe ni mwanamke kwenye kordo anakuja fitna lazima unyanyue uso uangalie wa idha sahibahu sautun na pale ambapo kiatu hicho itakapoambatana nacho sauti fahuwa ashaddu basi itakuwa uharamu wake ni mkali zaidi min hurmati alkhalkhal min hurmati alkhalkhal kuliko uharamu wa vikuku eh alkhalkhal kwa jina lingine linaitwa alhijlu eh alhijlu ni vile vikuku yale marembo ambayo wanawake wanavaa miguuni vile vikuku ni halali kuvivaa eh vikuku kwa wanawake halali kiwe ni cha fedha eh au cha dhahabu kiwe ni cha chuma kiwe ni cha shaba kiwe ni cha plastiki ni pambo la kike lile na ilikuwa ni maarufu kwa pambo hili kwa wanawake wa jahilia hata katika Uislamu lakini haifai kudhihirisha vile vikuku ukivaa vaa huko ndani kwako na mume wako ukitoka nje visionekane vaa soksi zako vistiri na ukiofia fitna vivue viache nyumbani utavaa ukirudi sasa hivi viatu virefu hivi vikiwa vimeambatana na sauti uharamu wake ni mkubwa kuliko uharamu wa yule mwenye kudhihirisha vikuku vyake wakati ana anatoka nyumbani kwake ndio maana yake bal innal ulama qalu idha sahibahu sautun pindi hicho kiatu kirefu itakaposuhubiana nacho sauti fahuwa ashaddu basi ni, ni, ni jambo lake ni baya zaidi uharamu wake ni mkubwa zaidi min hurmati lkhalkhal kuliko uharamu wa vikuku ambavyo mwanamke anavidhihirisha alkhalkhal inaitwa pia alhijru nimewambia eh haya